أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي استفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Znači kao što smo najavili drugi čas je čas rekajka sa našim gostom a on je svešenik šerijatskog fakulteta u Jordanu na ocijeku islamskog prava, odnosno fikha i magistar na istom ocijeku, znači islamskog prava, odnosno fikha i on je danas, danas naš gost na predmetu Rekajk. Budemo. Kako se zove taj gost? <laughs> A on se zove, znači magistar Hafiz, Hafiz magistar Senaj Zajmović. Budemo. Nisam mislio koji titul je. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sejidil mursalin. Nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Draga i poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kad su me pozvali ovi momci lijepi i fini, ja sam pitao koji je sastav slušatelja, koja je starostna dob. Pa smo rekli ima i i mladi, ima ih i mladi. Pa sam ja i pomislio da su svi mladi. I stvarno sam se iznenadio kad sam zatekao da ste svi ovdje, fa dragom Allahu, niko nije stariji džinim se od 26 godina, ali To je prosjek nekim pa sam gledao i računao da li da prilagodim predavanje e, starijima ili ovima do 26 godina. Nadam se da ćemo se ako svi naći u ovome što kaže e, naš jedan poznanik, kaže neka smo bili mladi i lijepi, a sad smo samo lijepi. Jel da? Mladiće, Molim Allah šanu da ovim dana što ćemo ako voda da se svi okoristimo, Pokušat ću nešto lagano da kažem ovako što će biti e, lahko za zapamtiti i što možemo ponijeti ako voda da kući. To je jednako tema o kojoj mi puno svakodnevno pričamo. Tema je o parama, o novcu, o, zaradi, o imetku. Nema, ja mislim, sjela, nema, ja mislim, kahve, nema a mislim ni ulicom prolaska dvojice prijatelja ili dvije prijateljice, a da ne pričaju o parama. Svako danas priča o parama i stvarno su se opteretili i jest to nešto što nam treba. I normalno je da čovjek priča o parama. Normalno je i da ih voli. Jer Sejid ibn Musejjeb, čuveni ashab, kaže La hajra fi men la male. Kaže i nema nikakvog hajra ono ko ne voli para. Ima među vama i iko da ne voli kad za šubonje, kad ovako onaj izvadiš ono 50 eura, da ne govorim 100 eura ili više. Znate, dakle, drage su srcu, normalno je, ja Allah ih je umilio čovjeku, međutim nije učinio ih e, ciljem nego sredstvom. E to je onaj jedino razlika, dakle ona nama treba budu sredstvo da bi zaradili ahire, da bi sve osnovne potrebe dunjalku obavili, ali ne smiju biti nikada nam cilj. I nije problem da su pare tu, u džepu. Problem ako su iza džepa, ako su tamo na srcu. Ako se natrica, onda ne valja, dok god se u džepu, dotle ako bude dobro. Međutim, znate gdje mi pretjeramo? Mi pretjeramo što u tim pričama svojim počnemo previše jadikovati, previše kukati, nekako e, žaliti se na teško stanje, žaliti se što nemamo više, što ne može i mi kupiti novog Mercedesa ili neko drugo auto, što ne možemo imati kuću, što ne možemo imati sve. Počnemo kukati i onda se pretvorimo jedne velike, velike kukavice ali znate prema onoj narodnoj, e, kaže, ne kuka kukavica zato što joj je teško, nego zato što je to pjesma. I smo se mi svi pretvorili kukavici. Kuka komšija komšiji ili kuka komšnica komšinci kada dođe na kahu na sjelo samo zato da ova ne bi pomislila kako ona ima para. I kuka i onaj koji ima i onaj koji nema. Svi kukaju jednostavno da niko nikoga ne bi slučajno pitao imaš li bolan zajam sto maraka ili e, imaš da mi pomogneš. Nego bolje je kukati i tako su bošnjaci postali velike kukavice. Jedno je istina, a to je da na faka naša koju nam je Allah šanu dao je zagarantovana. Zagarantovana isto koji smrt. Međutim, mi se bojimo za nafaku, za smrt se ne bojimo. Smrt znamo da nas vreba i da je bliža, kako Kur'an kaže, od žile kucavice. Dakle, toliko nam je blizu, u svakom momentu može da ti dođe smrt. Ima li iko među vama ovdje danas da se boji da će možda smrt zakasniti? Ili da ne daje broja njega Azrael zaobići? Ima li takvih vama? Nema, nikoga. Ali većina nas je i ovdje koji sjedimo, koji se bojimo za svoj nafaku. Bojimo se hoćemo li sutra imati, hoćemo li zagodno imati, hoćemo li moći svoju djecu izdržavati sutra kada ih i budemo imali, hoćemo li suprugu moći izdržavati. Svi se bojimo, odakle ta bojazan, ako je Allah svezao na faku za, za smrt. Interesantno, svezao dvoje i ne može dok jedno, ne, ne desi se, e, ne, može ni drugo. Dakle, uvijek su vezane, čim ti istekne na faka, e, smrti. I, zato ne treba da se bojimo. Tako, Allah šanuhu dokle god je odredio života, dotle odredio, ako Bog da da imaš i na faku. Kad više nestane ti na fake, znaj da Azraje dolazi kuca i valja se sprema za onaj svijet. Međutim, ono što Allah nije garantovo svima nama, svakom čovjeku jeste bereket. Bereket ili beričet. Ili ja nisam našao pogodnu imunasi riječ u našem jeziku da prevedemo ovaj beričet. Pa kažu blagoslovom. Eto, a beričet vam je najlakše objasniti možda na primjeru smokija. Evo, vreću smokija pojete, ništa se nećete najesti, jel da? Gomila, koliko je vreća smokija? A pojete jedan mali sendvič, malo piletne, malo krompira, naješćete se, ako lično je to. Zašto? Znači je dao beričet u ovome, nije dao u onom smokiju, iako djeca lete za tim beričetom, o, za tim smokijem, leti k'o da je u njemu sve živo. I moja ista takva ne može nikako odvratiti. Ja nudim ovamo, djeco uzmite ovo, volam, ja sad ko, iz, ove svoje perspektive kao stariji govorim njima šta je bolje, iskusniji naravno, međutim djeca hoće smoki i džaba je, eto vam smoki iako nema u njemu beriđeta. Dakle, beriđet je jedan poseban kvalitet koji Allah šanu dadne u, u imetku kojeg imamo. Da, e, primjer penzionera recimo i, i primjer biznismena, naćete danas, ne znam da li ovdje ima penzionera, naćete e, ljudi, penzioneri sa 150 maraka znaju mnogo bolje i ljepše živjeti nego ljudi koji imaju lični dohodak od 5000 maraka, ovi naftaši naši. Interesantno, pitao sam i penzionere, ovako radeći ove neke teme, ja obično ima, imam običaj konsultovati te ljude i praviti ankete. I upitam penzionera, ovako jednog našeg finog dedu, kako ti sastavljaš kraj sa krajem, a ima 150 maraka penziju. Kaže, ja imam, hvala Allah, 150 maraka, ono 150 maraka, pomiješan sa beričetom i kaže, i pritekne. I pritekne. Kaže, mu i viška. Pita onog biznismena, Ala Hifa i ostali, oni, kako ti 10.000 maraka falim se da ima mjesečno? kaže nikako, ne pitaj ga, ne može se kraj s krajem sastaviti. Kako to ti 10.000 maraka, ova ima 150 maraka i pritekne mu. To je dakle da riče ono, ovaj imetak blagoslovio, ovaj drugi možda nije Bog zna na koji je način e, došao taj imetak. Dakle, nije ista imovina ona u kojoj ima beričeta i ona imovina u kojoj nema beričeta. Allah nam nije to zagarantovao, zato nam je rekao tražite beričet. E, mi ćemo danas govoriti o ključevima te na i beričeta. Dakle, daću vam par E, sredstava i načina kako ćete ona imeta koji imate i onu na faku je Allah propisao kako ćete udvostručiti, utrostručiti, upetorostručiti kako ćete učiniti da vam bude kao i ovom penzioneru oni sto maraka koje imate kako će vam Allah omiliti i blagosloviti da vam budu e, da budu sasvim dovoljne i da i vama ako Bog da pritekne. Zato mi molimo Allah rešavno svojim domama jel tako da nam blagoslovi hranu koju jedemo. Šta učimo kada prilazimo jelu? Kažem, Allahume barik lena fima rezaktena. Kažem u dovi, jare, blagoslovi ovu hranu. Pa da vjernik kad jede prema onom hadisu, kaže, jede jedan žaludac, Nevjernik kad jede, kad ne uči ovu dovu, kaže, sedam žaludaca, Znači, trebamo sedam puta više da bi se najuo. Zato je poslaniku i ashabima moglo biti zalogaj ili šaka hurme i vode i gutljaj, kako se kaže u ono- onim stihovima, bili su mu hrana, skroman zalogaj. Dakle, vidimo mu je to sasvim dovoljno. Dok ovima drugima vidite one, pogotovo što ne vjeruju Allah, oni jedu, jedu, trpaju u sebe, trpaju i kad vidiš pojede plečku, sad, sad ja ne mogu pojesti onaj mali komadić, onaj bata koji je zahođu tamo rezervisan. Dakle, vidite dakle da ima razlike. Zašto? Zato što Allah blagostoji ovu hranu. Zato također molimo Allah da da blagoslov, da nam da blagoslov u ženi koju ženimo. Da ona učini beričetnom, neka onu Afrikinu. Molimo Allah za blagoslov u djeci. Pa kažemo, Allahuma barik lena fije mualina ve vladina o zvađina. Ja rabi, daj nam blagoslov u našem metku, u našoj djeci, u našim suprugama. Molimo ga također da nam da eh, bereketa u imetku, da nam da u radnom vremenu, da nam da u radnom vremenu bereketa, pa da nam bude za sat vremena da uradimo ono što drugi ne mogu raditi ni za deset sati. A imate li takvih ljudi? Pa znamo pita čovjeka kako si ti uspio, kaže isti posao radimo, ti završio, ja nisam završio. Tako što je ovaj, molio Allah da mu da beričet i Allah mu beričeti u vrijeme, blagoslovio uduplo mu jednostavno to vrijeme i on završio, a ti koji nisi molio Allaha nisi ni završio. E ja ću vam dati ovdje par sredstava ili ključeva kako ćete doći ako Bog da do beričeta u, u vašoj nafaki. Prvi je, prvo sredstvo ili prvi prijedlog jeste bogobojaznost, e takva. Takvaluk. Dakle, da bi Allah što dao beričeta u vašoj nafaki, u vašem životu, u vašoj poruci, onda moramo biti bogobojazni, moramo se njega bojati. I sjećati se kuranskog ajata, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Kaže Allah šanu da su stanovnici sela i gradova vjerovali i da su se bojali Allah šanu, mi bi im dali da im iz neba i zemlje sipa, da im sipa na faka, da im dolazi na faka kao što je bilo nekada sa Benu Israilom. Ali kaže ulakin kedebu, fahad Ali su oni kaže negirali Allah šanu, nisu htjeli vjerovati i mi smo im uskratili tu na faku. Dakle, prvo ako hoćete na faku, ako ste beričeti u životu, u imetku, u suprugama, u supruzima, onda, Boga mi, valja biti bogobojazan. Valja se samo uzvišeno gospodara svjetova bojati. Drugo, preko nekih ćemo ovako brzo preletiti, a na nekih ćemo se zadržati. Drugo jeste oslanjanje na Allah Đelešanu. Takvaluk je jedno, ovo je sada i teka, dakle, oslanjanje na Allaha Đelešanu, tevekul, ono što mi kažemo. Došli su Ebu Hazimu, čuvenom učenjaku, ljudi i rekli, Ebu Hazime, poskupila pšenica propade narod, propade se, šta ćemo sad? Glad, poskupi pšenica, isto kao danas kada dođu nama pa kažu šta ćemo poskupi gorivo ponovo. I gorivo stalno skupi. Poskupi ovo, poskupi ono, a ljudi i dalje žive. Ljudi i dalje žive. Znate šta je Ebu Hazim rekao? Kaže, وَلَوْ كَانَ kaže ولو كان مسكال مسكال قمح مئة دينار فلا بالي kaže kada bi bila kada bi jedan miskal pšenice, jedna mjerca pšenice, kada bi bila i, ko, i stotinu dinara, bi fel obali, meni je potpuno jedno. Alejna en na'budehu kema marana, na nama je da Allah u obožavamo kao što nam je naredio, wa alejhi en jerzukana kema vadana, a na njemu da nas kaže obskrbi kao što je obeću. Čemu onda si kirancija, zbog čega ja da se brinem ako je Allah obećao da će nas obskrbiti, a od mene traži samo da ga obožavam, da mu klanjam, onda nema razloga za brigu. Nema razloga, jer ako se brinete, Boga mi, fasovat ćete šećer. Kad fasujete šećer, onda šta ćemo samo, da ste u bolnicu. Dakle, pogledajte, imate raznih nekih negativnih posljedica od te vaše brige. A čemu briga ako ispravno postupate? Ako se Allah bojite, ako se na njega oslanjate, budimo koje buhazim, nek skupi šta god hoće, mi obavimo svoje, Allah šanu će dati na faku i i ono imetku koju imamo da će nam ako Bog da, Sljedeći ključ ili sljedeće sredstvo jeste dobročinstvo prema roditeljima i prema rodbini. Mi dobro znamo da smo ovdje danas, kao bošnjaci, općenito i kao svijet, dobro zakazali. Zakazali smo kad se radi o dobročinstvu prema svojim roditeljima. Roditelji su nekako, ah, trebaju nam dok su mladi, dok smo djeca, trebaju nam. mi izguli smo, kožu smo sa njim. Sve živo izvuko smo. I smatramo da oni to moraju. Ne moraju, ali roditelji to radi jer su nas rodili i jer su nas odgojili. I naravno smatraju da treba i da troše na nas. Međutim, kada sutra mi postanemo snažni, jaki, zaposlimo se, rijetko ko to od nas vraća roditeljima svojim. Roditelji su usamljeni i čekaju hoće li im sin, hoće li im dijete navratiti. I majka stalno pogleda na vrata, hoće li slučajno se pomoliti njen miljenik, njen mezimac, ili njema, njena lijepa Esma, lijepa Merem i ostale. I nema, zauzeti su roditelji, zauzeta su djeca dunjavskim poslima, a i oni će sutra biti roditelji. I on će biti roditelji, i on će isto ovako očekivati. Jednom sam u Njemačkoj tamo bio na izvoru gdje Dunav izvire, kada se zove Švarcov, tako nešto, obilazio naše džematlije i tako mi se želio jedan naš roditelj kaže da mi je makar da hoće dojde da ga malo pomilijem. Da ga malo pomilijem, da popričam sa njim, da eto da, ko dijete, volio bi, ja sam ga odgajao, volio bi da makar pola sata se zadrži. Pa dođe do ti kad, i kad dođe, kaže na brzinu, kad je tutne ime ono kilu naranđe i kilu i litar soka i, na brzinu, samo onako, e, babo šta ima, šta nema i oda, alaj manet. I ja ga pitam, koliko si ti vremena provodio sa njim dok je on bio mali? Živ veoma malo. Iskreno veoma malo. Nije se kada je imalo vakta. Valjalo je raditi, valjalo je zadinjalo. Nema švabu kaže, ne da mira. Iz u radno dijelo, iz radnog dijela u piđamu. Kakva djeca? E, zbog toga sada nema ni tvoje dijete vremena za tebe. Zapamte ovo, koliko vremena provedete sa svojim djetetom, dok je ono malo, toliko će ono sutra provoditi s vama kada ostarite, a ono odraste ovo dobro zapamtiti kao jedno od velikih pravila. Ali vidite nešto, mi govorimo na faki bereketu, vratimo se na to. Kaže poslanik ali sram jednom hadisu, men srrahu an mudde lahu fi umrihi wa zade lahu fi rizqihi Kaže koga radi ili ko hoće, ko želi da mu Allah šanu produži život i da mu poveća bereket, da mu poveća na faku, neka čini dobročinstvo prema svojim roditeljima neka čini dobročinstvo prema svojim roditeljima. Ako hoćete veću napaku, ako hoćete duži život čak poslanik obećava, onda roditelje ne odmište se od njih. Sjećate se onog hadisa kada, kada, poslanik, e, kada onom poslaniku, ali sram, dolazi u ashabi i kaže, jesam li se ja odužio svojoj majici, a nosio je kukjabe, tava činio i držao je. I on rekao, nisi se odužio ni za gutljanje njenog mlijeka kojim te hranila. Dakle, toliko je to, toliki je hator i toliki hak roditeljima kod nas da mi nismo svjesni. Ova mala djeca nisu još svjesna, ali misle roditelj mora. Roditelj mora, sutra kad oni budu roditelji drugačije će razmišljati bogame. Dakle, ako hoćete bereket na faku, vratite se svim roditeljima. Da ne govorimo o rodbini. Šta je sa rodbinama? Šta je sa rodbinom i našim obilaženjem te rodbine? Rodbina je nekako daleko od nas. Daleko mi ćemo danas u brojnim slučajevima nemamo vremena nemamo zaista vremena za svoje za svog amrića, svog dođe. I ne znamo i šta se dešava sa njim. Zna se desiti da se oženi i da se uda i da djecu dobiju. Mi nemamo pojma gdje su oni. Mi ne znamo ništa o njima. A poslanik ali Salam govori da je silatur rahim, da je siletur rahim, da onaj koji kida rodbinske veze, da Allah šanu kida sa njim odnose. Da onaj koji kida rodbinske veze, Allah kida odnose sa njim. Ja znam svoj slučaj i slučajeva milion drugih gdje kažu ljudi kad sam počeo posjećivati svoju rodbinu osjetio sam poseban beričetu na faku. Osjetio sam da mi Allah šanu povećao na faku. Ako hoćete, nestane vam para. Evo vam recepta, otiđite malo obište svoju tetku svog tetka, svog dajđu. Otiđite malo Amđiću, otiđite malo Dađiću, otiđite malo tim svojim i bližnjim i daljim rođacima, pa ćete vidjeti kako vam kad se vratite kući, Allah šanu daje beričeta. U istom onoj metku i možda vam poveća imetak. Jer rodbinska veza se zaklela. Znate li da je Allah Šanu upitao rodbinsku vezu? Jesi li zadovoljna da ja prekinem odnos sa onim ko, prekida s tobom odnos? Rodbinska veza tek tada se pomirila i rekla jesam zadovoljna. Dakle, Allah Šanu obećao njoj, ako prekidate vi rodbinski odnos sa svojim rođakom, budite spremni na to da je Allah Šanu prekine sa vama odnose i onda se ne čudite zašto ste napušteni, zašto nemate beričeta, zašto nemate na fakije, zašto ste jednostavno nesretni u životu. A da vam ne spominjemo onaj hadis u kome poslanik kaže Allahova milost ne silazi na zajednicu u kojoj ima Kati rahim, u kojoj ima osoba koja kida rodinske veze. Allahova milost ne silazi i mi se čudimo što je ovako sve nekako, ovaj dinjamke, ovo sad pruđeš zenicom, sve nešto tmurno, sve je nešto povučeno u sebe, sve je nešto razočarano, sve je nešto, ne možeš razgovarati sa njim. Nema milosti, nema milosti, a dajmo malo, ako hoćemo tog beričeta i te faki, ako hoćemo da nam bude ljepše i zdravije, da budemo i zdraviji, onda idemo svojim rođacima. Nemojmo uz onaj dušman televizor, onaj, sjedite onoliko. Taj televizor je zaista veliki dušmanin. Zaista oduzeo nam je sve vrijeme. A što nam vrijeme oduzma? Oduzeo nam je i energiju. Isisa iz nas. Kada sjedite pored televizora dva do tri sata, vi više niste ni za čega. Ni za čega. Današnja savrana tehnologija izmislila je nema koji aparat nije izmislila komunikacijski aparat da približa ljude. Međutim, mi smo, što je više mobitela, što je više interneta, što je više ovih telefona, sve smo dalje jedni od drugih. Sve smo dalje, Umjesto da Budemo bliži jedni drugima, zato i jesu izmišljeni aparati, mi smo sve dalje jedni od drugih. A da ne govorimo rodbini. Ja se sjećam, kao dijete, sjećam se keksa linđe. Ne znam da li ovi znaju, ona, linđu keks bio ona pravo ukusan, ovako uz kahu, uz čaj. I sjećam se kod e, majke Rahmetli uvijek bi u vitrini nađi puno naslagani ti liđa jer su jedni drugi obilazili. Znate, žene su išle ženama, pogotovo rodbina se posjećivala. Ja bi kao dijete po noći iz onog linđe sam pola linđe ja te opet upakujem, zapakujem, zalijepim i ona ne zna i ona bi nosala onog linđu, išlo bi to žene do žene da bi kasnije kad se vrati jedini ga ja mogu prepoznati da isti onaj linđe koji je već krug napravio. Ali šta hoću da vam kažem? Dakle, ovdje vam da su tada e, ljudi obilazili jedni drugi. Danas imate regale pune svega, ali nema linđi u njima. ima ničega u njima. Dakle, imamo svega, ali nemamo, rodbi, nemamo obilazaka, nemamo sjela, nemamo druženja i zato nemamo ni baričeta. Ovi se opet stavljaju, hvala Bog kad ih ima, ovi mlađi naši od 50 godina i 60, jel? Onaj, e, oni se dobro sjećaju, oni sinija, prije, kada za, jednom sofrom 14 ljudi znalo i djece sjeti, za istom sofrom 14 svi okolo okruže se i otimaju se za onaj zalogaj, otimaju se za onu grebu od, od sutlije iz one tenđere, otimaju se ko će zadnji, ko će ono, ono najslađe ono na kraju i svi bili veseli, niko ni nekog nije režao, danas, danas dvoje, troje, samo reži jedno na drugi, samo reže, svađaju se i nema beričeta, a oni su imali i bili nasmijani i nakon toga bježi na njivu ponovo, na njivu zapjevaj tamo, vraćaj se sa njive umoran, lezi odmah, nema ni televizija, nema ničega i ujutru ponovo za svojim beričetom. Mnogo manje su imali nego mi danas. Kad pogledate šta su oni imali, šta mi imamo, oni su mnogo manje imali, ali su bili mnogo sretniji. Mnogo sretniji su bili nego mi ovi danas koji se busamo u prsa i mislimo da smo neko ili nešto. Sjetimo se pred islamski Arapa, evo hajmo još dalje. Kažemo da smo mi od džahilijeta davno odmakli, da, da ovaj civilizirani čovjek doli, toliko odmakio da ne može se nikako mjeriti sa onim paganskim čovjekom e, u, u predislamsko vrijeme. Međutim, znate šta je za njih rodbinska veza značila? Oni su se zaklinjali rodbinskom vezom. To je bila zakletva. Zaklinjali se rodbinskom vezom. Rekli bi, E, tako mi Allaha i rodbinske veze. To je bilo kod njih zakletva. Tako mi Allaha i rodbinske veze. Što znači da ako bude ugrožen jedan član njihove rodbine, čitavo pleme se diže u odbranu tog člana. Ako je siromašan, čitavo pleme ga pomaže. Gdje je to danas imamo mi ovdje u Bosni? I ne znamo jednu za I ne znamo da treba. I bježi od njega ako od gubavog čovjeka. Ako je. Bježi što dalje ako saznaš da ti rođak nema i da je pao u dugove, bježi od njega i, ako ga primijetiš na ulici, bježi u ovu drugu neku ulicu dole kraj obale, samo da te on ne primijeti, ne traži od tebe sto maraka. Doći i tebi, će i tebi ova ptica, pa nećeš imati u tome na Kaže poslanik već sam vješamo na evo malo na rodbinskim i vezama, zato što su one važne. Kaže, sadaka data siromahu je se broji kao sadaka i zaista čovjek će imati nagradu za tu sadaku. Međutim, kada sadaka data rođaku, kad rođaku danete članu vaše rodbine, onda se duplo broji. Duplo se broji. Zato se preporučuje da se i zekat i u fitr daje prije svega rodbini pa tek onda onima ostalima. Jer se to mnogo više računa. Naravno, vi ćete kazati, ja svoju rodbini činim dobročinstvo, međutim, oni meni ne uzvraćaju. Ima i zato lijek. Poslaniku, ali sram, došao jedan ashab i požalio se, kaže, Allaho poslaniče, ja svoju rodbinu obilazim, pomažem im, međutim, oni mene ignorišu. Niko mi od njih ne dolazi. Šta će Allaho poslaniče? Kaže Allaho poslanik, dokle god ti budeš tako radio, dotle će Allah šanu biti tebi na pomoći. Dokle god ti budeš njih obilazio, ne zaobilazio, nego bilo, išao im, Dotle će i Allah šanu te biti na pomoći. Nema onda opet razloga za sikranciju. Dakle, ne gledaj ono, nije on meni došao, vala neću ja njemu. I ne važi pravilo islamu ono, ko mi e, dođe i u goste me zove. I sebe me zove, jel? Ne važi to pravilo islamu. Nema brojanja. Ako budemo brali, nema nas nigdje. Nego nije ti došao godinu dana, idi ti njemu. Zato se, e, zato rodbinska, uspostavljanje rodinske veza ne znači ići jedan drugom samo ili zvati jedan drugom, nego kaže poslanik se nam povezati ono što je pokidano. Dakle, čim ga nema godinu dana, to znači da se prekinuti odnos. Ili ti prvi poveži i ti ćeš ako bude imati prvi nagradu. Sljedeće sredstvo jeste rano ustajanje. Ako hoćete bereket u nafaki, u životu, pa rano ustajte. Što znači rano ustajte na sabah, Boga mi poslije sabaha nema lijeganja. Koliko hoćete hadisa, poslanika, ali sada ima na ovu temu. Međutim, gdje smo mi ujutro? I onaj sabah onako ne znamo ni šta klanjamo na brzinu daj ga, ako i ustanemo, ako i ustanemo na taj saba, onda na brzinu ga svrđesaš nekako i već si u krevetu i onda ujutru kad te žena pita si klanju ne znaš ni da li si e, Je bio sam kada čini mi se, nešto sam učio, ne znam šta sam učio. To nije saba koji ja vašanu primam. Odmah da to rašistimo. A da ne govorimo o zadržavanju budnih očiju. Dakle, poslanik Lesan kaže, burike li umeti fi bukuretiha. Bereket je Allah šanu dao kada? U ranom ustajanju. Dakle, zašto nema bereketa? Zato što ustajemo u 9, u 10 sati. Nema beričeta, da ne govorimo njima u 11 sati. Nema beričeta, jer je beričet do negdje, možda osam sati, Allah zna dokle, ali jutarnjim satima. I onaj ko je poranio, on je sve i pokupio. Onaj ko otišao u 9 deset sati i nije ništa zateko nema, otišao. Jednog mladića pitam, on ustaje u 11 sati. U 11 sati redovno ustaje, taj nema posla, jadnik i tako mene pita, kaže, eto Hafize, ti, tebe ljudi znaju, poznaju, gdje mi ga nađi posla. Hoće rekao samo ljudi, hoće radnika. A ti si, Boga mi, koliko vidim, neradnik, ustaješ u 11 sati. Zbog čega, rekao, tako ustaješ u ta doba? Ma kaže, eto kada da uštedim na cigarama. Ja očekivao neki odgovor sada da on... Da uštedim na kada ako ustanem rano, kaže, Boga mi će popušiti više, onda ne može biti a dnevno puši po kutiju i pol, ko veli u 11, 12, ako ustanite taman, bi, može im biti do kraja dana. A znate kad leže, leže u jedan, u dva, u tri sata, u, u ono rano vrijeme, u zadnju trećinu noći, <laughs> on leže, naravno ne klanja taj. E vidite nešto sad, zbog poremećaja ovog zakona u svemiru koji je Allah uspostavio, zbog toga nemam veliketa i nemam sreće u životu. Vi znate da je Allah šanu prema brojnim ajetima, a evo prvi ajete naćete u suri Amme, Allah šanu je noć, da ovo zbog čega? Da u njoj odmaramo, da u njoj spavamo. Nije da, ovo, da u njoj bdijemo, da u njoj gledamo televiziju da je kasna doba, da sjelimo. Nije ovo za to noć. Noć je za odmor, za počinak, a dan je zašto? Za nafaku, za rad. E onog momenta kad mi to poremetimo, kad dan pretvorimo u noć, noć u dan, naravno očekujte da nemate ravnoteže u životu, da nemate i beričeta. Eto vam, čista matematika. Dakle, vratimo se ranom ustajanju i vidjet ćete na pake. Sjećam se, e, u jednoj knjizi sam čitao o Rahmetli Mehmedu Handiću. Mehmed čuli ste za njega, vjerujem svi. E, veliki naš alim kojeg su komunisti ubili e, još 39. godine na početak komunizma, navodno za onaj zašili su mu, e, on je perso slijepo crijevo, pa su lananim koncom zašili slijepo crijevo i naravno rana se inficirala i on je od toga umro. A namjerno je to bilo to je bilo e, strateški i planski. A Mehmed Hanđić, rahmetullah alehi, on prije piše u svojoj knjizi, kaže, kada bi ujutru kreni Sarajeva prema Slavoniji, ujutru krenim posle Sabaha, nigdje prije e, rijeke Save, nigdje nikoga vani, van u našem dijelu. Nigdje nikoga vani. Svako živ spava pređem vozom tamo preko mosta, dakle u hrvatski dio, svi vani, svi rade nešto, ujutro odmah posle saba. I on se čudi, kaže, zbog čega, i onda sam sebi odgovara, pa kaže, zato u nas, još 39. godine i 40. godina bilo je teško stanje, zato, kaže, nema na fakih bereketa. A tamo na zapad ima, zašto oni ima? Zato što oni praktikuju ovaj zakon koji Allah uspostavio sve miru, a mi ne praktikujemo. Dakle, čovjek mora se, jest teško, i samom je teško, i svima nam je teško opstati, pogotovo ako radimo dokasna. Ali upornom vježbom Allah ho će dati sigurno i beriketa i nafake. Pa ćemo onda naći veliki broj ti naših mladića, evo ovdje drago da imate omladnika, žele se nema posla. Nema se kaj posla, ne može se ovako živjeti. I upravo se oči onaj tam zapad. Nema na zapadu pogotovo posla i niko vas tamo ne čeka. I svi će vas odatak gledati što prije da vas vrate, jer oni imaju veliki procenat nezaposlenosti. Ja mislim da nije problem u E, neimanju posla koliki je problem što mi ne želimo taj posao. Mi smo prema onoj narodnoj, kaže, posla traži, a Boga moli da ga ne nađe. E tako je naše stanje. Posla traži, a Boga moli da ne nađe. Mi to kahu ovako treba, mi posao imam, gdje se zaradi. Međutim, kad mu ponudiš, hajde mi cijepa drva, u, uh, to je mizirno. Hajde mi ono ogradu tamo okrče, oh, ne bi ja to radio. Za 20 maraka ti ja treba nema šanse, znaš. E, rekao, sjedi ti onda tu. Sjedi, pi kahu na babin račun, ako ti je to mizerno. Dakle, nije problem, osjećate li sam da nije problem u neimanju posla, koliki je problem što mi ne želimo. Allah nije našu na faku svezo za Zeničku željezaru. Nije svezo ni za brojne druge firme ne mora, znaš, samo ako budeš tu radio, e onda ćeš imati. Jel ti bolje raditi za 200, 300, 600 maraka u nekoj firmi, jel ti je bolje raditi ovamo na dnevnicu za 20 maraka, 25 maraka, pa saberi to i vidi koliko je to mjesečno. Još možda malo, malo teže, ali Allah ti to beriketi, tek sad ćeš, dakle, čista obraza radiš i čistu na faku donosiš svojoj porodici i sebe. I budimo kao one sahabike koje su znale kazati svojim muževima dakle naši slani prethodnici, generacije posle ashaba, njihove žene kada bi ujutru muževi njihovi išli e, tražiti na faku, znate šta su im govorili? Govorili su inna nasbiru ala džu'in, wala nasbiru ala, ala nari, kaže je fina, inna nasbiru ala džu'in, wala nasbiru ala nari, kaže bojte se Allaha prema nama, prema ženama i djeci. Mi ćemo trpiti i glad i žeđ, ali nećemo trpiti vatru. Ako dakle, gledajte dobro kako nam na faku donosite u kuću. E i zbog ove nafake svakak i haram nafake koje donosimo u kući, mi također imamo problema i zato nemamo briketa. Peto, peti, peto sredstvo ili peti ključ, nabrojat će možda šest, sedam, znači nećemo više ako voda. Peto jeste udjeljivanje sadakije. Dakle, dijeljenje. Jer sam to da dijeljenje kad daješ, onda očekuj da ćeš i dobiti. To je jedna čista ekonomska računica, a to naši biznismeni dobro znaju. Dok ne uložiš u posao, tako nema šta ni očekivati od njega. Dok ne investiraš, nema šta ni očekivati. E taka je ista matematika i kod muslimana, odnosno islama, odnosno kod Allaha Međutim, ljudi miješaju dvije matematike pa misle da je ista matematika kod Allaha i kod nas, obični ljudi. Nije ista. Mi ovako računamo, ako sam od 100 maraka Naime, neki Sergije je tamo dao 50 maraka, šta ćemo kazati? Kazat ćemo, ostalo mi još 50 maraka ili u manjku sam za 50 maraka. Međutim, kod Allah nije tako i kod vjernika. Kada dadneš 50 maraka, šta ćemo mu kazati? Šta će kada vjernik? Imam 500 maraka. Dakle, imam 500 maraka, jer Allah obećao, Allah je obećao, ako Uh, učiniš jedno dobro djelo, desetorostruku nagradu imaš i ne samo na ahiretu, nego i na dunjaluku. I to dobro znaju vjernici ljudi koji su počeli dijeliti i dati. Mi se bojimo dijelinja, mi se bojimo davanja, mislimo ako iz džepa izvadimo da to više nema nikako, nema povratka. Nije istina, kod vjernika to ne smije biti tako. Jer poslanik kaže, la jenkusul malu min sadaka. Nikada, nikada sadaka nije umanjila i metak. To poslanik kaže, nikada ga nije umanjila, nego naprotiv povećala. Što više udjeljujete, to više očekujte da ćete imati. Poslanik to kaže i sjeća se primjera kada je rekao Aiši i ukućanima zakoljite ovce, sve podijelite. Nešto i sebe ostavite. I Aiša je to uradila i on se vratio s puta i pita jeste li zaklali ovcu, kaže jesmo, šta je ostalo, kaže podijelili smo sve osim plečke. Kaže poslanik to znači ostalo nam je sve osim te plečke. Da ono što smo dali, to je naše, a plečka koju ste vi ostali, to više nije naše. Dakle, bolje hoće da kaže, bolje si to podijelila, tek bi onda imala faku. To dobro znaju, a da, znate i vi. Znate i vi, kad nekome draga srca onako dadnete, onda je Allah Žešanu vama to sigurno vraća. Međutim, imamo tu onog, onog heru, to je problem. Imaš her, imaš šeitana koji nas plaši, koji jednostavno kad ti ono potegneš, evo sad će Ramazan pa bit će i Sergija, valjda neki, onaj, kad čovjek, kad hođa zagrije čovjeka ovako na Sergiju, on bi dao u onom momentu i sto maraka. Kad ga zagrije dobro, treba zao, treba za ono siroma, student, džamija, medresa, ne znam, i čovjek onako kada vidi koje su nagrade, dao bi u tom momentu. Međutim, ako ostaje malo vremena onom šeitanom da ga obrlati i da obleće oko njega, gotovo je ništa neće od toga biti. Kaže se prema nekim predajama, ne znam li to veze sa hadisom, ali eto, interesantna je predaja kada je da 70 šeitana čovjeka odvraća od dobrog djela kad on nanijeti da dadne u hajru. Kaže, jedan mu dođe na primjer i kaže, pa što moraš ti uvijek prvi davati? Pusti on je drugi. I onda je uzme malo vremena od njega. Dođe drugi i kaže, pa što sto maraka? Daj mi 50 maraka. Što moraš sto maraka? znaš da ima ženu? Imaš djecu, treba ima. Dođe treći i kaže, vaha ti ona žena još uvijek u onim starim čiznicama tri godine hoda. Trebaš i a imaš ti Boga mi dijete na, na fakultetu. To su tek tri šetana. I zamislite kad tako jedan po jedan reda i sa 70 i onda mi krenuli, radimo oni sto maraka i oni 100 maraka jedva, jedva siđu na oni, jedva dadnemo kasnije deset maraka. I oni deset kada dođemo do nekutije, ovako nam drsti ruka, ono ga spušta. Još se uvijek omišljamo i razmišljamo da li da radimo i ti deset maraka. E tako je sa šeitanom. I pazite nešto, kad naumite da date nešto, kada, odmah istog momenta daje. Ne dozvoli šetan da te uvesvis, da ti on svojim vesvesama obrati. Ne dozvoli mu nimalo prostora. Zagrio te neko, idi istog momenta dadni, pa kasnije ti kaj, koliko hoćeš, ali si dao. E tada možeš očekivati ako Bog da i tada možeš očekivati da te Allah šanu poveća. Međutim, teško je, teško je ove naše, pogotovo privrednike, interesantno, teško ih je ubijediti e, da, da ta nafaka dolazi od Allah šanu, nije od njihovi ruku. Njihova ruku jesu sredstva, ali nisu oni glavni ti koji daju te pare. Jer imaš privrednika koji se slomi i dan i noć radi, ali nema ništa. Imaš drugoga koji radi šest sati, ali Boga ima bogatstva silna. I teško je naše, pogotovo našeg čovjeka, ubijediti da u islamu, osim onoga ulaz i izlaz, ima nešto što se zove bereket. Ma što treće. Većina naših ljudi idu ovom logikom. Ima ulaz, ima izlaz. Dakle, ono što uđe, to je moje. Ono što ja dadnem iz svog džepa, to više nije moje. I ja ću vam ispričati, neki su sigurno čuli ovaj primjer. Ja sam ga donio iz Kuvajta. Upoznao sam tam jednog veoma bogatog čovjeka. Veoma bogatog čovjeka Eh, Abdullah Mutawa zove se, eh, on otprilike mjesečno dijeli 2 milijuna dolara u sadaku. 2 milijuna dolara samo dijeli u sadaku. Sad će neko od vas kada <laughs> daj ga ovam u Bosni, kad je tako dobar. I znate šta, ima njega i u Bosni. Ima njega i u Bosni i zaista dijeli oni u Bosni kroz razne ove kuvajske organizacije i putem pojedinaca. Ja sam imao sreće pa sam se upoznao s tim čovjekom i čuo od njega jedan primjer, ne od njega nego od jednog njegovog prijatelja. On ima 11 djece, taj Abdullah Mutawa, 11 djece i sva su djeca hajerli osim ovog sina jednog 11. koji je postao obični šibicar. Pazite, babo mu na parama leži, dijeli dva milijuna, možete misliti koliko ima onda para. Ali on je šibica, i znači čime se bavi, preprodaje one ultra kartice telefonske e, i time se bavi. Eto. A zbog čega? Pogledajte. E, on je njega iškolovom. I njegov babo dijeli, dakle, dođeš ti i kaže, treba mi za ženitbu, on kaže evo ti. Treba mi za školovanje, evo ti. Onaj siromaša nema, evo ti. Treba mi za kuće, evo ti. Svako živo on dijeli. Svaki dan je red kod njega. Naravno, ne dijeli ni on onako E, na pamet. Jel, sigurno se on raspita, ima ljude koji se raspituju, ali Allah mu dao kušnju i metku i on sad, hvala Allahu, dijeli taj metak. I imao je tog sina i kaže mu, e, hoće da studiraš ekonomiju da bi mogu naslijediti u ovom poslu. Sin ode i završi ekonomiju tamo u Londonu i vrati se i babu i dalje dijeli. I sin Boga mi se nije svidjelo to. Kaže, babo, Boga, meni se ne sviđa to što ti dijeliš. Svako živ koji god ti zatraži, ti dadneš. Mama, baba, ako hoće da te ja naslijedim u ovom poslu, da više nema dijeljenja. Kako sine nema dijeljenja, pa od bereketa sadake živimo i ja, i tvoja braća i sestre, i Allah nam daje, vidiš da sve više i više imamo. Zbog te nafake, zbog tog bereketa, e, od davanja i dijeljenja. Kaže, ne, ne, ne, babo, mene su naučili tamo da postoji samo ulaz i izlaz ulazila. Dakle, ono što je ušlo, to je naš. Što si ti dao babo tamo nekome, beduinu, to više nije naše, zaboraviti to babo. Babo se mučio kako da ubidi dijete, da ima i beriće, da ima nešto što je Allah dao posebno u tom imetku. I jedno jutro ga, tako poslije sada na ovom palomu mu nešto da, da ga pita, je dođi ovamo, sjedi preda me, bujrum babo, kaže, reci ti meni, odgovori mi na tri pitanja. Hoću babo. Šta je prvo pitanje? Kaže koliko jedna ovca najviše može ojanjiti mladih. <laughs> Što me to pita? Koliko? Reci mene, Kaže jedno, dvoje, čuo sam troje. Odjedno može troje. Dobro kaže, koliko jedna keruša, kuja, može okotiti mladi? Kaže može petero, šestero, sedmero. Čuo sam ljudi govori, kaže i osmero, odjednom. Odlično. Ko kaže, šta svijet više jede, pse ili ovce na dunjalku? U hrani, u ishrani. Kore babo, pa svi jedu ovce, niko ne jede pse, možda neka budala da jede čuk, gdje kada je pseće meso. Odlično kada je moj pametni sine, kada sad mi odgovori čega više na ima. Kaže, više ima ovaca nego pasa. Kako to, kaže sa sine, ovo ti četvrto pitanje, sad mi odgovori, dragi moj pametni sine, koji se školuju na zapadu. Kako to da više ima ovaca na, na svijetu čitavom, kad ih ljudi svakodnevno jedu, svakodnevno ishrani jedu, a mnogo manje se rađaju nego psi koje niko ne jede, a mnogo više se kote. Gdje je tu matematika? Kaže, Boga mi babo, ja to ne znam. E, kaj, to je taj daričat koji te nisu mogli poučiti oni tamo koji ste, kaže, isprali to tvog ekonomskog mozga što imaš. Dakle, Allah dao jednostavno računca, Allah dao beričet, evo i vi razmišljajte o tom. Allah dao beričet u ovci, nije dao psu. Allah dao beričet u krompiru i mesu, nije dao u smokiju. To je čista računca, dakle. Dakle, ima nešto što se zove beričet i nemojte nikada, nikada nemojte se plašiti dijeliti. Što više dijelite, više ćete se sigurno imati, a naši stari bi znali kazati, kao potvrda svemu ovome, kaže dok ne prospeš, nema šta ni pokupiti dok ne prospeš, nema šta ni pokupi, dok ne ne nema šta ni očekivati. Najgori je onaj tvrdica. Najgori je tvrdica i znajte, najgora je ruka, a o njoj Kur'an govori ona stisnuta ruka. U 15. džuzu u suri Isra na četvrtoj stranici Allah šanu govori o toj ruci e, pa kaže nemojte ne držati ni, ni, ni, stisnutu previše, ni previše pruženu. A te kad je ona lako stisnuta, ništa šta u nju staviti, pogledaj, niti šta uzeti. Dakle, nemojte tak, budite između, nekad je stisnite, nekad je otvorite, budite, napravite tu ravnotežu. Idemo šesto, šesto sredstvo. Šesto sredstvo jeste ženitba. Ako hoćete beričet u životu, ženitba judaja. Evo mladića, vidiš kako on se nasmijaše odmah. Vjerujem da se i tamo i neke djevojke, ono, ono, draga im teba, ali neću dugo o njoj ići u njoj dugo, ona je zato što ste, što ste neozbiljni kad se radi o ženitbi, ja sve, sve o braku, o ženitbi, a ono sve manje brakova i ženitbi. Pa sam odlučio jedno vrijeme i prestao pričati na tu temu. ali ovo je, ako hoćete beričiti u životu, onda se ženite. Ako hoćete berići sestre u životu, onda se udajte, vi koji ste, ne udate. Zašto? Zato što jednostavno poslanik, ali kaže, kaže, tražite na faku stupanjem u brak tražite na faku stupanjem u brak. Međutim, logika našeg mladića je dok nađem posao, dok napravim kuću, dok ovo, dok ono prolazi 25, 27, 30, 35 godina i on sebe još smatra mladićem. Ma isti malo sutra, isti mladić više bola, ima ovi mlađi od tebe i dolaze djevojčice još mlađe. Interesantno, one se prije udaju i ovi se prije žene nego ti koji dok ovo, dok ono, dok nja se jedan postate ništa od tebe ako budeš takvom išao logikom. Dakle, poslanik ti kaže, stupanje u brak, dobit ćeš na faku. Nemoj ići onom logikom, vala treba i nju izdržavati, kaže. Sutra kad dođe, vala, valja i nju hranit, ma nemoj, a koju je hranio prije nego što si ti doveo? Od čega je živjela? Je li imala svoj na faku? Naprotiv, na faka tvoja i na faka njena, jesu dvije na e faki. Vi na fake kad sastavljaš što ti više, nego tvoja jedna jedina nafaka. Misliš ti samo svoje trošiti, a njenu čuvati tamo za neko bolje sutra. Dakle, troši se i jedna i druga nafaka. Dakle, logika je, logika je jednostavna u islamu i nemojmo izmišljati neke razloge da bismo odgodili ženitbu. A da ne govorimo o, o pozitivnim stranama ženitbe, vi to dobro znate. Nije jednostavno i nije isto ući u kuću u kojoj živi mladić pa svejedno od koliko godina bio, kad dođete kod njega ne znam vam ni, ni kahve napraviti, ne znam ne znam se ni sjetiti da bi trebalo nešto popiti u njegovoj kući. I hladna mu je kuća onako, hladan je, zapušteno sve, a kad uđe tu ženski insan u kuću, odjedno postane topla. odjedno postane fina, odjedno je sve drugačije, odjedno dolazi kaha na vrijeme i so, pa možda se desi, boga mi, i ruča kakav. Ali ide sve, kuća je toplja, kuća je mnogo drugačija, zato, su naši stari govorili, stoji kuća na komenu na zemlji nego na, na ženi. Dakle, ako hoćete beričet, eto vam, ženite se vam od večeras i, i udajte se. Allah je dao. <clears throat> Evo sada jedan od razloga, ne znam koji je prvi, čini se sedmi, osmi, eh, jedno sredstava, kako ćete imati beričeti na fakum, radi se o ljudima, evo, o, radnici. Dakle, radite u nekoj firmi, u preuzeću. Pošten rad i iskrenost. Pošten rad i iskrenost donosi beričet u u život i donosi u porodcu veće. Vi znate da mnogo naših radnika, posebno u onom socijalističkom režimu, znalo je podkrada svoju firmu. Jednostavno ono, željezara je tu blizu, pa jednu šipku danas ponijed, pa sutra sjećam se jednog on je kolica znao. Kolica svaki dan, znate kako se on onaj, e, gdje se proizvodila u nas ona željezna kolica, on je svaki dan dosjetio se kako će izvući kolica, svaki dan po jedna kolica uzme na kraju radnog vremena, nabere smeća po, po, po firmi, okolo firme i ko on se brine za čistoću firme. I jednostavno na kapi onda gdje ćeš ti, idem ovo istrest. o smeć. I on istrese, ono smeć, ali kolica duce koji su tradan, tako isto je ovaj, mislim da se on vratio. E, potkradanje firmi, zakidanje na, na ovom porezu, na kašnjenje na radno, na radno mjesto, ranije je odlazak sa radnog mjesta kući. To je sve potkradanje. Ako potkradate firmu, nemojte očekivati da onim parama koje dobijete od te firme, da ima beričeta. Nije to halal više zarada. Vi kao, pa ja radim u toj firmi šta fali. Danas iz doboj putjeva na kilu eksjera ili pola kilu eksera sutra, ne znam, neku drugu muhli ili šera, prekostra, uzet ćeš sikiricu zakostra, možda čekić i ti ćeš se tako obogati. Jeste, ali nema ti beriketa u tome. Zašto? Zato što ti nije ohalalio onaj šef firme, odnosno e, da je Bogom samo na šefu i vlasniku, nego ti moraš za taj halal pitati sve one radnike, sve kolege. I lakše ti kad ukraješ jednog čovjeka, nego kad ukraješ od čitave firme. Jer od jednog čovjeka samo od njega tražiš halala. A ovamo, Boga mi, od čitavlje željezare valjati tražiti halala. I evo na kraju, da spomenemo samo uzroke E, mada se spomenuli usput, sve su ovi uzroci zbog čega nemamo na fakije. Ali ovo tri su po meni posebno upečatljiva. Jedan od uzroka zašto nemamo beričeta u čitavoj Bosni i zašto nema i neki ljudi beričeta u svojim metku jeste, jeste kredit, jesu u stvari kamate. Jesu kamate. Kamate Allah šanu objavio i znate dobro da objavio rat onima koji uzmaju kamatu i onima koji daju kamatu. Dakle, ako ti Allah objavio rat i njegov poslanik, kako može očekivati beriđet? Kako ti može? I mi vidimo ljudi nas grcaju kreditima. On voza Mercedesa okonju, možda i napravio zgradu, a on grca u kreditima. Za par godina zna se desiti da ga vidite obješenog ispred kuće. Ne za suhu pravo obješenog. Mate kukošte naši ljudi vješaju se jer ne mogu izaći. I mi se onda pitamo pa šta mu bi nako lijepo živio, pa te man napravio zgradu, pa te man eh, oženio sina, nako auto voza, pa zbog čega se objesi onda mi tražimo razloge. Vjerujte većina razloga, barem od ovih što se uspjeli spasti, kada je pita zbog čega si tome prišao, kaže zbog kredita. Valja mjesečno, lako je kad je bilo kad sam i uzmao ga. Ali valja sad vraćati ratu od 10.000 maraka, 15.000 maraka, 20.000 maraka. Hajde to zaradi, a haj zaradi i radnicima platu, haj zaradi i sebi i da svi imaju i opet tu tamo ratu. Veoma teško, zato čuvajte se, izbjegnite, evo vam berit ćete ovim drugim stvarima, ako možete izbjeći tu taj kredit, izbjegnite ga po svaku cijenu. Sljedeći jeste blud i zinaluk. Blud iz zinaluk prema hadisu poslanika, ali se nam donosi siromaštvo. Kogod se bavi time, profesionalno, neprofesionalno, zna da će dočekati život na prosječkom štapu, da će nekao najveći bjednik i nađite mi kurve, murve, prostitutke, kako god hoćete zovte im. Nađite mi da je da fino živim. Nađite nekoga koji je švalara tako da također fino da ima uredan bračni život, da su mu djeca hajrli, da mu je firma hajrli, a da ovo isto radi normalno. Ne može. Allah šanu i poslanik njegovo su obećali da nećeš fino živjeti i nećeš sigurno. Dokle god to radiš. Ako hoćeš siromaštvo svoju porodicu, onda radi te stvari. Veliki grijesi, krađa i tako dalje, sve to nama e, donosi i također izbjegavanje zekijata. Izbjegavanje davanja zekijata odnosi vam beričet i ono malo što imate beričeta odnijeće vam to ako budete izbjegavali dati zekijat. Zašto? Zato što u imetku vašem ima tuđi imetak. E sad zamislite, zekijat je upravo onaj tuđi imetak. Zamislite kada vi taj tuđi imetak trošite. Isto kao da ste ga i ukrali. A rekli smo krađa odnosi beričet iz naših kuća i naših džepova. Ja molim Allah Žešanuhu da vas sačuva svakog zla da nas nagradi za slušanje, da nam omogući da budemo hajirli, fini, mu'mini i da nam da beriketa i beričeta u našem životu. Salamu alaikum.